na ɔte na mi kyerɛ ne a ɔhwɛ wɔ ne da ne ɔhwɛ wɔ ne nansa ne ɔhwɛ wɔ bosom asɛte saa nyame nana te na mi kyerɛ na ɔmo a wakɔ nyina mu praise the lord ɛbɛde hyɛ Hallelujah. Na ankyɛ asa a ayare kwasaa no haw. Ɔmfa ho dɛ ɔkɔ Pentecost, Anglican, CAC, Christ Faith, United, African Tabernacle, Twelve Apostles, ɛkɔ Jesus Miracle, Christ Miracle Church, Wonderful Jesus, Doctor Jesus, aba asɔre o. Ne nyinadza, Church of Christ ne nyinara Nyankopɔn kor noara. Hwɛ, adzekor ntsi a Asɔr wɔ dzin different different nye dɛ, ɔtse dɛ nyimpa yi ara, obiara wɔ ne dzin. Esubon na enuanom, hɔn nyina wɔ maame kor, hɔn nyina wɔ hɔn papa kor. But hɔn nyinara wɔnyim dɛ hɔn maame ni, hɔn nyina wɔnyim dɛ hɔn papa ni. Mo nuanom, meda mo ase. Ekristofo mpɛ yie. Ekristofo mpɛ yie. Nyamesomfo papa mo mpɛ yie. Etete na mma a na aha wo ho. Ayɛ wo ho. Ade bi wɔ wɔ bɛyɛ a ti bɛ so na ɛsɛ abaadza. Yɛn yɛn nyɛ abaadza kɛkɛ o. Mo nnɛ nhyira wɔ ha. Nhyira papa ehu ehu nhyira na wɔde mɛyɛ. Yɛde yɛgye connection dɛ yɛgye sika ne yɛde akɛyɛ connection bi. wo wo ɛ ɛ ofi akoma mu ɛmɛ kama bɛ tún pàǹtí ànjẹ kọrẹ but nyame ɔka obi n'akoma ɔsi wɔnyɛ dɛm adze yi na ɔbɛ ma nhyira nti nyame na waka asɔfo wɔn akoma dɛ wɔnyɛ dɛm adze yi na mpa nhyira mbra. Afe bia mba nyame nhyira ɔ. Ebibi bɛn nyame nhyira ɔ. Owu bia nyame mma obi. Ɔnyɛ ɔkɛse. Ɛno ne se nyame nyɛ ɔkɛse. Saa ba ha afe dɛ na wohyɛ bɛ asesa. Afe dɛn na wade yɛ abofra bo. Yɛ panyin no yɛ hwan no. Afe sisei na wade. Wɔma korɔn the wall. Nyame ɔyɛ kɛse o. Wɔsi Nyame yɛ kronkronkronkronkronkronkronkron. Hwɛ, da biara ɔkɔ asɔr na wɔbɔ ayer no a, tsie no yie. Nyame yɛ kronkronkronkronkron. Nye mpaebɔ bɔ mpo a, esoɛr a ese Ewurade miyi wo ayɛ ɔno yɛ kronkron. Mekasa wie ara a, yewie. Ntumi nkɛse bebree. Na mmom asɛm koro a mepɛ na mo ka kyerɛ mo nye dɛ, dwumadzi a yɛredzi yi, obiara a ɔbɔ kyene ne da biara, ekuo no a yɛatew no a wɔfrɛ no, montie din no yie, meka dɛ yɛyɛ wie a na yɛbɛyi din no ato ato akyerɛkyerɛ ɔman, yɛfrɛ hɛn International Christian folk drummers. What's that? International Christian folk drummers. Ihe na eye wiazi nyinaa a Kristofo a wɔdze culture wɔdze yi nyame ayɔ no bɔfo na no kan tententen damara. Na sɛ ehwɛ wiadze yi mu a, adze biara yɛ a yɛ ho nhwehwɛmu ansaana the whole world obi anyi dɛm kuw yi bi. Na yɛhyɛ ase wɔ Ghana. Nti obiara a ɔbɔ kyene ndɛ biara ɔwɔ automatic number. Mɛsan so maka akyerɛ me mpanyimfo a menye wɔn wɔ kurow bi do. Wɔn a wɔwɔ kurom adze nkyɛ wɔnyim. But asɔfo no wɔnyim. Ɛwɔ a wɔwɔ kurom a, ma menkyerɛ baabi a mowɔ. Mihima nkesi. Obi si mo Germany. Omo nsa ɛman. Ewurade nhyɛ adoma mo nkɔ Germany. Ewurade nhyɛ adoma mo nkɔ Germany. Misi Germany na mo nkɔ Japan. Misi Japan ara mo nkɔ ɛyinbo. Mo nkɔ mo nkɔ ɛyi Dubai. Bibi Dubai a mo nkɔ America Mudu America ma mo nka hɔ Amen Iyo Àwọn a wọ́n yìí mi ma mo nka ne yie na mo ntie ne yie Obi a ọba ha biara Mene nyimpa kakabi Nyame na wei hyiram Na wei hyiram dɛ Mededa me tirinbue yara Mededa me de me kɔ pɛ abɔ akyi sɛ ɛhwɛ adze a meyɛ no a no ho to me mmom obi nkamfo mu maa so nkyen yɛ na akamfo ho meyɛ aborɔfo nkyen nti mekamfo mo ho medze ayerebo yara nti na mɛka dɛ ɔsɔfo yɛ mo classmate Wɔanngye do, ɔdze me preach wɔ asɔr dɛm a na mobopue hɔ. Ɔse, Oboe, Nyankopɔn soma ɔse me, Mebɔ wo dzen na ebɔbɔ wo he na anyen me classmate a ɔno ɔbɔ sen eso. Nyame gye me foforo beebiara na mokopuei aborgye. Ɔno nnkyerɛ dɛ ɔno ɔno nnkɔ bio. Me sɛ afe sesei na Nyame ayɛ dɛ ahyehyɛ obi a ne nsa bɛsɛ brɛ. Abrikyi a mowɔ no, monka country a mowɔ. Mo a wɔwɔ ha yi, menka country no, mo ma asɔfo di wɔn anim. Mekyerɛ Kyembo, ame, mokɔ secondary school no ayeribɔ na mokɔ suae. Mokɔ university so, mokɔ suae ayeribɔ. Mokɔ abrikyi so kɔ university. Montie no yie. Wɔn nsɛm no nyame. Sɛ nyame sɛ ɔbɛ sɛ wɔ a ɔtamfo ntumi ho ɔhwe. Wɔn nsɛm no nyame. Oho oho. Ɛbɛ mu mɔ mi sa yɛm. Yɛ. One two three go. Fa fa fa fa fa. Abrrr fa. Wa mi bi sɛ ma sɛm. The whole Ghana. Yɛ fa na wɔ akɔ ma akɛse dɛm adi. Adze a mede kyerɛ aborɔfo no, hɔn na mede kyerɛ mo yi. Ama mo ayɛ dɛm no a, biribiara reyɛ biara ɔyɛ dɛ. Aborɔfo wɔnntse ase, but meyɛ ara na makyerɛ hɔn mu. Ɔma nsɛm ma m, ka, ka, ka, ka, ka, abrrrr, ka. Ɔnyɛ nwo dɛ. Sɛ sɛ afie akɔ fie a, adze a abɛka nye bade, ka, ka. Ka ka ka adrrrr ka ɔsɛ mo kɔ sukuu a mo sukuu funu nyinaa mo nyɛ wɔ sukuu. Waate waate. Eyo amepɛ ne meka meka me ba mo mo ade biara yɛ bi a wo ba ade bi a ɔyɛ bi a talent bi a ɔwɔ biara pimpin. Osan me nyame ma ɔda mmɔɔ no na na ɔda mmɔɔ. Nti mo wɔ sukuu no ɛ sɛ ɔsɔfo edu sɛ ɔka asɛm bi a nti mo bɛsoro ewu. Who is that na mi gyae nti ɔba third one ɔsi sɛ ihe a ɛtete wɔn nyinaa that time yɛ kɔ craft na ɔsi sɛ wɔn a wɔtete wɔn nyinaa so wɔn ngyi nyim paa ɔbɔ ayɛ no mɛn a ɔbɔ gu aho na ɛɛ mi nyankoko ɔyɛ ata ɔwɔ abɔkyi so sɛ esi a mo ayɛ ni. Ɔtom na ana ne nyɛnko yi nti ɔhyɛ dɛ ɔto no na ɔda fam ɛhɔ na ɔsikyɛ ne bo fuo yi ɔsɛ hɛ monkye na moankye mommra nnipa more than 40 sikyi ɔsɔ ɔmɔla egu a wɔn nyinaa na maame mmenka na mansɛm ni ɛsa nsɛm bi do wɔgu adam nkurɔfo nyinaa ma enyimbere no Bɛyɛ tɛn wɔba mi fie dɛ wɔbɔ nhwɛ wɔn wɔaboro mi bi. Mowɔ ma nyame sɛ adza nyame wa kɛ dɛ bɛyɛ no yɛ dɛn mpo a. Eti ma ɔba nye dɛ ɛɛ wɔba a wɔn nsa nka ho wɔba na menye fie. Mansa nkɔ sukuu bio for one week. Na eyi na tikya no ɔnye me papa wɔhyehyɛɛ dɛ o wɔagye asɛm no mu aka. Ntsi mensan mbrɛ skuul na mebaa. Dɛm da no a mokɔr skuul a nna bɔyɛ bi so wɔ skuul hɔ, ne tsir no yɛ dzen, ɔyɛ n'aso a ɔyɛ dzen papa, wɔfrɛ no Rita Mendel, ɔwɔ Mankasim. Na iyi na ɔayɛ bɔn ma ɛɛ woboguaa no wɔ skuul hɔ. Na obi sɛ dɛ skuul hɔ another bad boy na girl a wɔwɔ skuul hɔ nye hɔn a Ɛno na ka wɔn nsa no ma aboɔ bi no di. Momma mo nsa no ati kyɛ mo ani bra ahyɛ mpɔbehe. Mese, ogu ama mo na mo ho ndɛ yes. Na that time no, ndɛ ndɛ gogoro bi a wɔtoɔ do kɔ eh, white juice abadabadi. Wɔde mo to table do na mpanyinfo mpanyinfo susɔ mu. Wɔse, ɛyɛ no mo guan nti wɔsusɔ mu. Na wogu ama bere ɔsɔfo mo ba. Sɛ onnyi dɛ eboa na mbom ebɛkasa akyerɛ no a, ma nkasa nkyɛn, nkeka nngu no do ibedugu. Meserɛ mo, yetu hɛnho fo, na obi a onnyim obi a daakye ɔbɔkɔ aborɔkyir a ɔbɛhwɛ ebusua, obi nnyim obi a daakye ɔbɔtɔn kaas a ɔdze ahwɛ ebusua, obi nnyim obi a daakye ɔbɛyɛ ɔsɔfo a ɔdze atu ebusua. Adze a yɛyɛ yi. Maka obiara a ɔbɔ bi biara ɔwɔ automatic member wɔ that program no na sɛ ehwɛ badge no a ɔbɔ akyiri hɔ no a mepɛ dɛ obiara hwɛ no yie ɔse Ghana day of percussion na wasan so akyɛw kunkum keteke kunkum keteke no kyerɛ dɛ adze a yɛyɛ akyiri no afeda yɛde bɔkɔ nkuro nkuro akɛse akɛse akɛse akɛse woanhwɛ yie mpo a ɔbɛyɛ regionals Me ɔno no yɛbɛyɛ no competition winner na akɔ national te dɛ ma ɔyɛ Miss Ghana Miss Universe yi na mmom sɛhwɛ din na ɔte Ghana Day of Percussion wansa ato a Percussive Art Society Ghana Chapter ma mekyerɛkyerɛ mo mu yie Percussive Art Society ɔyɛ organization bi a ɔwɔ America mo nsɛ ne yie ne headquarters no wɔ America Na ɔyɛ hɔn a wɔbɔ kyen kyen kyen a wɔkyerɛkyerɛ akyenbɔ wɔ skuul mu, elementary skuul, secondary skuul, university, teachers n' na wɔato dɛm kuw yi. The whole Africa, montie no yie, the whole Africa chapter biara nnyi beebiara, Ghana nkotsee na yɛwɔ bi. Ntsi Ghana yɛ first, montie no yie, Ghana na yɛyɛ first o. Wɔ president ɔnye hɔn a. Ɛnyɛ ɔkɔhwɛ abɛyɛ a megyina ha yi. Wɔn nsɛm nyame. Nti sɛ mekyerɛ kyɛ yi dɛ sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ kuru na yɛ ato wɔn masɛ yɛ yi numu baasa ne ma mo automatic members ne nso mo ankasa mo etua wɔ ofi ti na wɔn wɔtua mo fun mu biara mo tua mo ho. Wɔn mo nsɛm. Nti adze a yɛyɛ no. Ewu na ebi sɛ dɛ obi nya aborɔkyi a ɔbɔkɔ. Mennka dɛ mede no kɔ aborɔkyir o, na mbom wɔbɛka aborɔkyirfo wɔ wo kurow no ho. Meka hwɛ meka kyerɛ Nyankopɔn dɛ, sɛ edze kaad, ID kaad no a medze wɔdze bɛma wo fam yi no, edze kɛnenam gua mpoano mpo, na sɛ ikitsa kyen na ihu obuei na edze kyerɛ no a, Ɔbaa gye wei dzi dɛ yɛwɔ kuw papa mu. Nsaadze a mepɛ dɛ wɔka kyerɛ dɛ sɛ hyɛ yɛhwehwɛ members. Iyi ne membership no ɔyɛ different na ɔso Christian group no so different. Na mmom mese ɔwɔ apɛ dɛ wɔdwe nkuw biara no wofi wɔn bosom wɔyɛ dɛ the whole year no wɔtua fifty dollars o abɔfo wɔ sika fifty. Ɛɛ, obiara a ɔbɔbɔ obi biara, ɔwɔ Christian, International Christian Folk Drummers no mu, na mmom Percussive Arts Society no, yɛwie a, yɛne mpanyimfo no, akyerɛmafo no bɛkasa, ɔwɔ atɛm na ɛdoa aka ho. Sɛ wobɛtumi atua sika a, wokyerɛ, mentumi ntua sa a, na sɛ mowɔ ahoɔden a, wokyerɛ mo. Na mede na, mede ma ma obiara a ɔwɔ ha biara dɛ, Nyame ɔka w'akoma mu tumi ba ha. Obi n'asɛm obue, ɔbɔ obi n'asɛm fa ase yi obue ba de, obi n'abo, obi te kyo bɛka n'aba adze aso na ɔwɔ yie, ehu adze a yɛsua efi mu. Nti mo meda mo ase, nyame nhyira mo, mo a ɔwɔ fi akyikyikyiri bɛ, especially mankesomfo, mo hu, mo hu, ɔsɔfo Michael, pape, mara, mo hu no mankesomfo, nyim na ɔyɛ. Hey, me krampa uh, me hia ankuru. Me dem ase. Uh, me, okay, me bɔbɔ mpae wɔ America borɔfo na mahu mo tuma nyame se. Eh, agoni ɛdze aba ewie yi. Ɛdze kyɛn ɛdze bɛyɛ na mɛdɛ mpempem nyinaa ase. Ɔsɔfo asɔfo akɛse a wɔbɛyɛ. Asɔr mpanyimfo akasa a wɔbɛe, Asɔr dzi pɛ ntsi frɛ nkorɔfo a wɔbɛe, obiara a ofi kurom hɔ a ɔwɔ kyɛ n'adagyer ɔdze bɛe, hɔn a wofi mankesi mu a wɔbɛe. Ɛɛ, maame bi wɔ ha, minnyi no annkyɛr a ɔnnyɛ, ntsi meserɛ mo, megyina kyerɛ. Ɛɛ, sista, sista Botwi, mepakyɛw, so anyɛ ɔbra? Ɛɛ, maame yi a ɔreba yi, wɔmmɔ nsɛm mma no, ka, ka, ka, ka, ka, agorr, ka. ɛɛ yɛde yɛda yɛda dum yɛda de bi de bɛkyɛ mo na sɛ yɛde kyɛ mo no maame ɔhwɛ ngyanka maame ɔhwɛ ngyanka wɔfrɛ no children's home wɔ mankasi obiara a ewɔ mmɔfra mu a epɛ dɛ. Obi etu no ho esi hɔ a ɔbɔhwɛ ho an, dɛm maame yi ɔatsew beebi ɔwɔ dan kama kama kama kama na ekɔ e mboframba n' sɛ adze n' time n' ahyɛse yɛkɛ dɛ yɛbɛkyɛ bɛyɛ wɔ Agyankɔbo ntsi yɛdze mboframba reba na ɔma ɔma etsie mboframba nketsenketse nyamesɛm a wɔkã na mpaebɔ a wɔbɔ. Ɛte sɛ mobɔ mo nyame mu ayɛ dɛ. Nti maame yi wɔfrɛ no dɛ ma ante boodi na wawo nti. Ante Nancy. Wɔfrɛ no ante Nancy. Ɔnyɛ maame kɛkɛ o. Ɔyɛ nɛɛse aban mene sika wɔasi dan kɛse bi wɔ mankasim na ɔgye a nɛɛse no ɔtɔ bɔhwɛ ngyanka. Nurse, registered nurse a yɛ mfikyi mfikyi nurse yi a ɔ ɔ ɔkɔ sukuu ba ebiara bi a ɔsɛ ɔyɛ nurse eyi papa bi ana ankafo yi wɔfɛn no ankafo yi na akɔ sukuu wɔ hɔ da yes ɔyɛ nurse papa bi wɔagya ɔsɛ ɔbɛhwɛ ngyanka nti sɛ wɔ ha na wɔwɔ abɔfra bi na sɛ nyi ahoɔden a bɛhwɛ no a fa no kɔ mankasi wodu mankasi no aka dɛ mehwehwɛ mehwehwɛ charles Children's Home. Maame na ɔdaa no. Ɔno so n'adom ayɛ dɛ Nyame dze ma no nye dɛ ɔnhwɛ ngyanka. Ntsi ne fie na metsoo. Ɔno minnyi sika ntsi metsoo bi ne fie. Na aba hɔ na mbofra mu wɔka Mborɔfo akasa a, wɔle bohun no ɛ yes. Ntsi yɛatom yɛatow asɛm no ama mo. Obiara a ɔpɛ dɛ ohu maame yi, ayɛ dɛ dɛ enye ɔsɔfo Kills nkasa anaadɛ ehwehwɛ ɔsɔfo eduonu no ma, anaadɛ ehwehwɛ eh, Chairman Opare, Kwame Opare a, ɔbɛkyerɛ wo kwan a nam do abohu Maame yi. Ntsi yɛpɛ dɛ yɛaba camp ha yi dze, yɛpɛ dɛ campfo wɔhwehwɛ afra kor ɔmba no kɔ Mankasim no, na ɔnkɛ bi bɛyɛ, ɔnkɛ bi bɛyɛ bɔsome esuan, bɔsome esuan so o, na ɔba a, mobohu difference no. Meka ɛka akyerɛ mo, dada akyɛ mo. Ɛɛ mangwa ase so wɔn pakoro mbra, ne ɛɛ twapia ase so wɔn pakoro mbra, ne mmɔfra ho n'ɔba wɔn hwɛ difference no, mama yɛ dɔ ase. Ana wɔ asɛm bi ka, mbɔtɔ ɛpɛ dɛ kasa, kasa. Ɛɛ bakasa, kasa. Praise the Lord. Hallelujah. Uh, Mɛ medzi nka ada Nyankopɔn ase. Sɛ ɔnnyɛ N'adom na Ne pɛ a, nka mɛ yɛn wu nyinaa yɛn wu. Sa, Mo ayɛ ade paa, me nkɔ nka nsa da but mo ayɛ ade paa, Nyame nhyira mo. Me hu mo show da, na saa mo, mo, mo hyɛ hɔ paa. Nyame nhyira hyira mo paa. Me mmom kakra a mɛka nye dɛ, Eh, mmoframa no me kɔ fa wɔn. Ebi wɔ hɔ a, eh, wɔn wo school. Sɛ ade papa wɔ wɔn mu. Sɛ ma yɛrɛ papa yi di nka ne kɛn. Nti mesrɛ wɔn a, yɛn ma ne yɛn bɔ bɔde a ne yɛhwɛ wɔn yie. Yɛhwɛ wɔn yie a, wɔbɔ pa kan. beebi a wɔte edan no nyinaa terrace o wɔate ase papa bi mmɔfra ma no wɔkɔ ɔnyɛ hwii tumi bi o wɔkɔ ɛɛ water crosses ɔbɔ ɔnɔ ma ne yɛn hwɛ ade ɛɛ ɛɛ fanan yɛ fraction. mi namba ne yɛ ɛ zero five five five four two four eight nine five. mu wura tɔɔbo. ɛɛ ɛna anyi kɛ kɔ kɛ kyɛ kyɛ bibi kyɛ hɔn. ɛɛ ne nso bɛka dɛ wɔn kan yɛ dɛ ase bɛyɛ ebi ma nyankopɔn dɛ ɔde ɔne yɛn fi fiti asɛm ɔde yɛn egu yie wɔ asomdwe mu ɛna meda mu nyinaa nso ase dɛ ɛɛ wɔka dɛ wɔbɛyɛ biribi wɔ kurom kuroma no wɔpene ma wɔabɛyɛ biribi wɔ ama. Awo yi yɛ yɛde wo bɛgyina di pɛmpɛ ɛɛ mombra mombra mombra asɛmafoɔ mbra obia asɔfoɔ Michael ka ho bra ɛɛ ade biara a yɛyɛ biara ɛɛ mogyina do pɛpɛɛpɛ ade bi a yɛyɛ biara master wɔ mu na yɛpɛ dɛ yɛ yɛpɛ asɛmafoɔ yɛda ho ase na mmom yɛpɛ dɛ ɔsɔfoɔ edu. a wɔsan frɛ no ɔsɔfoɔ dum no a ɔwɔ Mankasim no, wobɛkyerɛ dɛm akyerɛmafo yi dɛ, Afe sesei na Nyame asesa hɔn hyɛbre ma adze a ayɛ yɛn agye agye agye ntsin wɔ Ghana ma Ghana nyinara wɔatse dɛm nkorɔfo hɔn nka. Paapa, yɛserɛ wo ara bɛkyerɛ wo mbɔbɔrmba yi. motumi ka de dɔm asɛpɛ awurade yɛda wo ase ɛnhyira a ɔbɛn hɔ ɔtumi tumi megya a mɔpɛ hyɛ wo nsa ɔhɔhɔm kronkron na adom a da adom ho no moyi mfi adom nkɔ adom pagya ho na wabɛbɔ ntompo ɔnhyɛ kristo nyam Y'asɛm ara nye dɛ, ma honhom abotan nto mu, ama ma ndɔba pa a daahyɛ wɔ mu no eyi na ayɛ egyapadze ama hɔn nye hɔn asefo. Yɛda wo ase sɛ wo ne mpaebɔ tsiefo no betsie mpae na ahyɛ wo enyimnyam. Bɔgya din ntsi, amen. Yɛda mo ase. Mubotum akɛtsena famu. Mpanyimfo bu bɛ bi dɛ Maako yɛ dɛn na adze resa hɔn a wofi Gyankɔbo bae no? Ntsi, ɛɛ, maaka dɛm asɛm yi mede kɔ n'ewiei yi osiandɛ adze biara a ɔwɔ ahyɛse biara ɔwɔ ewiei. Ntsi, mibowie na mobɔbɔ bɔ ɛɛ a mpaabɔ Borɔfo na maaka America Aborɔfo kakra na maatse. Ɛɛ, meserɛ mo everybody get up please let's wake up and then praise the Lord in the name of Jesus. Yes, but ɔwɔ dɛ ankasa n'enyiwa Heavenly Father. with benediction. Lord Almighty, as we live here, we ask the protective angels, the safety angels to protect and guide us to our destinations. For God. The God of yesterday, the God of today, and God of tomorrow. Bless all your children here. Bless all the drummers. Bless all the pastors. Bless all the church elders. Bless all the church members. Bless all those who don't have church. And let them repent and see your word. Because your word is the truth. You are the power above all powers. As we live here, we want our destiny to change. You are the destiny changer. God, you are the Lord of the Lord. You are the true God. We love you. And we will always continue to say amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. Receive your blessing. Receive your blessing. God protect you and take you to wherever you go. God bless you. In the name of Jesus. tuntun fún ẹ̀dẹ̀mọ́ sí. Papikyɛ ɛɛ obi ne fon ɔnhwɛ ohu. Ɛhɛn wɔn mu fon bi ba mu hu baabi a mo da ato so. Papikyɛ o maa bɛ tena bi mi ma egya fon na wɔn fa ma mo ayɛ. Wɔde fon ne ma mo. Ɛɛ ɛna mi ken edi ma mo mo si mo hu baabi a mo da ato. sɔfo yɛ danse mmɔfra no nyinaa mo ayɛ ready mmɔfra no mfɛ yie mmɔfra no mfɛ yie ekristofo mmɔfra no mfɛ yie ɛyɛ abɔfra bɛyɛ kristo nyɛ amɔnsa do. Okay. Mepɛ dɛ mmɔframma no nyinaa no wɔnsɔre wɔnsɔre wɔnsɔre wɔnsɔre bɔkɔɔ. Mo mu nti omirika o. Mo ahu baabi a kaa no gyinaa no. Mo nyinaa mo nkɔ baabi a light no wɔ na mo nyɛ two lines. Mo ntɔ mo bɔ a mo nkɔ. Mo mu nti omirika. Mo mu a mo wɔ lɛ otu omirika biara no mo nyɛ yi. Mo nkɛyɛ two lines wɔ light no ase hɔ. Yɛ antɔ pare. Me ntu ba atara. Ɛ ɛ ɔ sɛ edu ɛ yɛ edu mu na ɛ yɛ hwɛ. Ɛ fone ɛ ɛ still no o. Yɛ bɔ hu yɛ bɔ hu. Yɛ wia mo wia no wa check mo bag no in case de bi a ɛdɛ bɛ hyɛ mu a. Ayi but ɔn yo ɔn yo. Ayi yɛ mi nti yɛ mi bɛ kyerɛ n'adu mo mu ehu. Ayi. Ɔde ma mo, ɔde ma mo ara ne ho de hyehyɛ su yi. Ɛɛ ɔno ɔde bɛ ɔde bra mi dɛ obi no pɔn na na na wɔahu nti bedu na ha na ɛhɔ na. Police station mmerɛ mu. Ɛɛ university ɛɛ mmerɛ mu. Ɛɛ secondary school mmerɛ mu. Post office mmerɛ mu. Na ɔman yi yɛ krabɔhwɛ. Obi bi sɛ nnɛ na camp so na wɔyɛ ba camp wɔ hɔ. Ɔno de bi ntum nka. Na mmom yɛabɛn yɛbɛn yɛn nyɛ agye hwɛ kuo fɛfɛɛfɛɛfɛ. Afi dɛn sese na kuro yi atra wɔkyɛ ma saa sama gyi ɔma he nti obi kuro wɔ kurom a meka me mu appeal ɛkyɛ ma saa sama gyi na asase so ɛdɛ dɛ mɛyɛ ahaban anaa mɛsi dɛn nti ɛdi kyɛ ma mabɛka nyame ba mu madom mayɛ anaa wɔboa Sɛ nka ɔbɔ mu yɔ mu yɛ citizen nti ha so mu pɛrɛ yɛ citizen wɔ ha ɛ eh, twɛ pɛ ɔbɔ mu nso mu mpira no ɔno mpira mu wɔn na maa bɛtena camp camp ɛho yɛ dɛm ase ɔman nyinara nyame nhyira mo nyame nhyira dɛm ɔman tumi biara ɔbɔ so a wɔde biara yɛ twɛ mu yɛ citizen nyame nhyira mo anwa ase tumi biara ɔbɔ so yɛ gyina biara any power of darkness we condemn that. we, disperse it in the mighty name of jesus. yɛkɔ ɛɛ mm, eh, twɛpi ase any evil energy that is planning to fight against that community. We denounce that. In the mighty name, they should receive the Holy Spirit, denouncing all their evil energy. In the mighty name of Jesus. Awurade nhyira ɔman. Ɔman a ɔtɔ akyɛde nyinara. Awurade nhyira ɔman Gyankɔbo. Awurade nhyira ɔman Twape ase. Awurade nhyira Mango ase. Awurade nhyira Anthony. Awurade nhyira camp. Nkuronkuro a ɔtɔ akyɛde nyinara Nyame nhyira ho. Ne ne mu dɔm no Nyame mama wɔahyɛ bere nsesa. In the mighty name of Jesus. Ɔman a ɔfi Gyankɔbo guae, yɛda mo ase. Obia no western ne mbe efi kuro foforɔ aba do ho yɛda no ase ɛɛ announcement koro a mepɛ dɛ mema nye dɛ mehu dɛ nkurɔfo bebree wɔ fi sɛbi nkuraase nkuraase na wɔbɛn adaasa ka light nyi hɔ ɛbɛpɔ sum mu ayɛ nkyɛn me mo sɔgye ase dɛ Wɔmmrɛ mango ase, na mmom sɛ asoɛ dɛn mu mpo a, wɔnda na ahomakye anaa anɔpa wɔakɔ. Mo sɛ yɛn hene mu. Sɛ ewɔ ofie na sɛ wo dan so ɔdɔɔso na benya bi da ma yɛahɔhoe ne bi a, ɔnɛ wɔngye ho na wɔmmrɛ dɛm wo hɔ na anɔpa wɔakɔ. Mempɛ na wɔbɛfo sum mu na wɔakɔ akyikyikyi because ade no yɛ wie na sɛ obi nkɔdu fie a, nhunu nda. Anaa mɔbɔa nti ɔwɔ a wɔ baabi a wɔtumi ama ma ahɔho no wɔtumi ada ame ɛ motu kwan ma ma asɛre o ma me gya adze o motumi ada matene kura nsansan mokɔ aburokyi nti biribiara motumi yɛ ma me dziban biara a motumi dzi konkonte me menyiwa gye ho nti mesrɛ mo ara ɛ obi obotumi aboa no ɛ yɛwɔ mpanyinfo bi wɔ ha a ɔwɔ dɛ wɔkɔ ekuraase baabi ba me convince wɔn dɛ mo wɔn kɔ na mo wɔn mpɛ baabi nda. na ɔanya mo bɔ anapa na watum akɔ ai meda mo ase nyame nhyira mo. Eh, ɔn ne se sɛ eh, sɔfo bɛdɛ ɔka biribi eh, mpamokyɛw ɛyɛ yɛyɛ mekano kakra bi wɔ ha yɛkyɛ dula nti ɔwɔ a ɛyɛ yi na ehwɛ a yɛkunu mu ato mpa no bra na asɔma no nti ɛɛ akyɛmafo mo ntra ase na mo nidi. DJ Prince rocking the house, the best DJ around the house community, yeah? Okay, ebusanfo yɛ sɛ mo ara ɛɛ fone no ɔyɛ wɔ eniye hu nti sɛ ɔyɛ yɛde ɛmɛ ase yɛpɛ dɛ yɛka kyerɛ na ohun dɛ yɛyɛ kɔnkɔnfo nti yɛnyɛ basabasa Ɛɛ phone no ɔwɔ ya ɔdze no bra na bɔ spell phone ne yɛn fɔ wadze ma wɔn nyɛ yɛda ase. Obi so ne tɔɔkye aka nti sɛ wo tɔɔkye ayew a mu nua bra mmɔframma na wɔwɔ ha wɔkyekyɛ tɔfe nti obiara nkɔnka gye bi abɔkyi tɔfe a mede baa na wɔkyekyɛ nti wɔnka gye bi abɔkyi dum bia. iyo abɔgyi tɔfe isu tɔfe ara abɔkɔ abɔkyiri o kwaka gyidi na egye tɔfe no a ɔbɔ mmaako abɔ akyi na ehyira do ɛho nsi ɔ kapa na ɔfɔ ɔde ɛpɔ ne sa aso dan na ɛda nti ɛda ama ɛda aso ɛho nsi ɔ dj prince yɛ. Yeah. oluma sex mu na ade nyinaa nti yɛ yɛ line na ɛɛ tɔni mu na ade nyinaa ɛɛ wunya nkubi a ɔbaa bi a ɛɛ sisɛ mpaebɔ mpaebɔ na yɛ bɔ dɛ nti ɛhɛn mamu num biribi a wɔ sɛn okay first one no. Iyi ha na na push ase ɛda aprɛ eyi ha aprɛ ka ase ɛda ase nti ha na yi ma mu bi na push na bi na tu bibi adama na wɔsi. aborɔfo adaadaa yɛ tɔne tɔne wan tɔne wan mɔnsa te mfa nneɛma no bi nkɔ amama yɛfi ha na kyerɛ yɛn nyinaa yɛkɔ prɛko ae ngua no wɔnkaa ne nyinaa ɔma ɔma kristo dɛ ɔyɛ kɔrɛ ame ame na nkyɛ dɛ mepɛ dɛ yɛyɛ dɛ yɛte kaa no yɛte ho ho ndidi dada na yɛte kaa no mu no yɛdu yɛdu mango asa a na nkyɛ wɔayi amɔ na wɔakyɛ wɔ hɔ Ante, na brɛ. Pacho, mam. Ike yɛn ho. Yɛde bɔ machine so ba no. Ah, oh, okay. Driver ndɔ no n'akyiri yɛbɛma no bi. Ah, iyi na ɔkafa machine so ba no. wei na mede ma no sɛ wobɛtu mada asesɛm a ɔno nkasa ma ɛhu ada a ɛyɛ yɛ ne yi hɔ do ne nam abɔ mu dafa sɛ ho ɛsumana mu mbɔbɔ bɛ biara sɛ ho ntaade biara yɛ ne yɛyɛ a yɛ yi a ɔdo bɔkɔ baabi adze a moyɛ no monhu no ho mfa so but yɛ ama mama no asɛmdɛm bi ase bibi dɛ dɛm ade yɛ wɔ abra fa wɔn respect nyɛ yize ɔma no bɛsata respect kɔ dɛ ei bibi dɛ ɔbɔ nka sɛ ayere kɛkɛ o sana dɛ ɔyɛ no ɔde ka asɛm ei ada a wɔyɛ wɔ tv no na ada a yɛyɛ no yɛ obi hyɛ bi na me ehu na yɛayɛ practice na yɛanka sɛ yɛayɛ mo ayɛ yɛ practice na yɛasate apam costume nti sɛ eyi bi baa mpo a mobɛtumi akɔbɔ no free na nkɔforo hu mo si ma mɔte ansa na dɛm ade dɛm ade a yɛyɛ sɛ yɛwɔ nkan nkyɛ mmosi na yɛbɛgye dzin sɔfo mu bɔ a nka obi yɛ wedding Nna yɛabɔbɔ, yɛabɔbɔ paa ma woehu dɛ Akristofo culture trip a, come on, asɔrdan mu nketsenketse a wɔyɛ mpo no, wɔkɔ worship time. Hmm. Na ɛtɔ na ntrae na wɔmpa kaa no nkɔ na mepɛ dɛ memake sure dɛ me biribiara yɛ intact ndɛma eyi fa eyi fa ebi a mpa ne ayɛ ne nyinaa yi mpɔkyɛ meba sɔfo meba ayɛ mepɛ dɛ memake sure dɛ me bags nyinaa no Kɔtɔkoroba no ko wɔ ha o. Gingingiri gingingiri gingingiri gingingiri. Ɛda ase. Ɛ mo anyɛ adze o. Mo anyɛ adze koraa mo akyerɛ so mi gyina ha wɔn ama mi. Hwɛ next week next week eh, Sunday ma ba asɔre. Mo bɔ mo ehyia wɔn mo enyim agu ase. Ɛbɛ mi gyina ha paa ma. mekɛse ɔsɔfo kɛse no dɛ dɛm atum agye bi na tafe no da no de na wɔhyɛ yɛde mmɔframa no nsɛ nkyɛ mana mede ma no kakra mana mede ma no kakra but oye mu mu ika some positive wọn nana yɛ preach yɛ kɛ dɛ ɛsɛ ika some ɔmɔ yɛ positive nti maa ti ma yɛ kɛ dɛ maa sɛm ɔmɔ ɔhyɛ ɔhyɛ nkuran nti ika dɛ edi sɔfɛ abɔkɔ aburokyire a edi di sɔ abɔkɔ ampa anamboa ɛɛ then maa sɔ mo preach nɔɔte dɛ. Bana nya anɔpa so baasa aba. Ese a wɔyɛ biribi awia na ɛmɔ mma yi. Yese yi nkwaja nkɔ hɔ. No, akɔtɛkyerɛ. Akɔtɛkyerɛ. Nti yɛ bótú mama kaa no duwa wa kesan wɔ yɛ pɛ wɔ. Ebi agye wɔ ɛmu wɔ. Ɔtwitwi no nhu a, na ɔmo dɛ wɔ akɔtɛkyerɛ. Ɔkɔ na bi adi fada sɛ ɛfa. Dan yɛ ɔdi bi. Sorry, today. Obasi asem. I'm aburuchi na mpena me yi. Kari na was park on ye. Bada, ni je boss aso. ɔde ɔde yɛ park ne nyinaa gyina ɔkyɛ wɔn ankasa wɔ eyi ne nyinaa in fact the way wɔayɛ ha no so wɔayɛ no fan yɛn nti obi ne school a school dan kɔkɔa.